Ilah näme? Çokunylyp itagat edilýän zat diýýär. Biz Allah Tagala diňe çokunmaklyk bilen çäklenýäsmi ýa itagadam etmeli diýýäsmi şoňa? Ýok, diňe çokunylmaklyk-a, men şuňa gulluk etýän diýmekligiň ýetenak. Ilah diýilýän zat hökmany suratda näme? Ybadat edilmeli we çokunylmaly we tagat edilmeli. Buýran zatlaryny etmeli, gaýtaran zatlaryndan gaýtmaly. Ine şuňa ilah diýilýär. Şeýhülislam näme diýýär? El-ilah, ilah diýip nämä diýilýär? El-ma'budul muta'a diýilýär. Diýen zady edilip, gaýtarylan zadyndan hem näme? Gaýdylyp ybadat edilip çokulýan zada ilah diýilýär diýýär. Fe innel ilahe huwel me'luh diýýär. Ilah sözi näme? Me'luh sözünden gelip çykan. Me'luh sözüniň manysy näme? Ma'bud diýmek. Ni ýeke-täk ybadat edilmeli kim? Alla. Onda ýeke-täk ybadata haklan kim bolýar? Alla bolýar. Wal ma'luhu huwellezî ýestahikku en ýu'bede diýýär. We ýeke-täk ybadata haklan diýýär, ana şol Iläh diýýär, şo Alla diýýär. Çünikdämi? Alladan başga ybadata hakgal ma'luh ýok. Alladan başga ybadata hakgal Iläh ýok. Alladan başga ybadata hakgal ma'bud Gaýatel hubbi el mahzu'u lehu gaýatel huzu' diýýär. Indi diýýär, we kownuhu nädip Allatagala ybadat edilmeklige hakgyl boldy diýýär. Hü? Biz diýenimiz üçin hakly boldumy ýa biz diýsek, diýmesek Allatagalany ybadat edilmeklige näme? Hakly eden atlar sypatlary bolany üçin hakgyl boldumy? Hä? Allatagala biz hakgyl diýenimiz üçin Alla ybadata hakgyl boldumy ýa-da nim biz diýeli diýmäli? Ýeriň ýüzünde mahluk bolsun bolmasyn, Allatagalany näme ybadata hakgyl etjek atlar sypatlary bardymy ýokdy? Bardy. Allatagalaň gözel atlar sypatlary bar. Allatagala şu gözel atlaryň, sypatlaryň eýesi bolanlygy üçin ybadata hak kylsa ýaly, oglanlar, düşünmäň. Käbiri pikir etýär, biz birlanymyz üçin Alla bir boldy diýip düşünýär. Ýagny ýeriň ýüzünde köp hudaý bar diýip düşündi, hä? Ýerde-gökde köp hudaý bar, ýöne biz diňe şuny birledik. Biz diňe şuňa ybadat etdik, başga zatlaryny kabul etmedik, şoň üçin şu bir boldy diýip düşünýär. Üçin ýatýar biri. Ýok, oglanlar, sen birle birleme. Allatagalaň özi bir Alla. Şunukdamy? Köp hudaýlylyk ýok, köp iläh ýok, ýekeje iläh bar. O iläh hem bir Alla. O Alladan başga ybadat edilýän zat ýok. Biz ony ybadatda birlänligimiz üçin ol bir bolmady, oglanlar. O asly bir Allatagala. Ol öwwel, ondan soň bir Alla owwal. Allaň owwaly ýok, Allaň ahyry ýok. We biz birlemesegem Alla bir Alla. Düşündikdämi? Sen pikir etme, biz ony towhidlanymyz üçin, biz ony birlänimiz üçin ol bir Alla boldy diýip düşünme. Sen birle birleme Allatagala bir. We biz ony ybadata hakgyl saýanymyz üçin Allatagala ybadat edilmeklige hakgyl boldy diýip düşünme. Sen oňa ybadata hak gyl diý diýme. Ynsu jynsy Alla ýaratsyn ýaratmasyn Allatagalada näme gözel atlar gözel atlar bar. Allatagalada gözel sypatlar bar. Allatagalada şo gözel atlar sypatlar bolanlygy üçin Allatagala näme ybadata hak gyl diýdik. Çündükdämi ýok pikir etmäň biz Allara hak diýdik hak boldy buňada batyl diýenimiz üçin batyl boldy ýok. Biz şuňa batyl diýmesegem batyl. Bu Allatagala hak diýmesegem Alla. Hak. Biz Allany birlesek birlemesegem Alla bir. Biz Yslam dinine ýeňiş bermesegem Alla Yslam dinine ýeňiş berýär. Düşünikdämi? Din Allaňky. Düşünikdämi?